보니까 때가 지났습니다. 다른 포트 함들었지만 오늘도 어찌도 이것은 어찌 보이르죠 이 듯해. 니긴 수밍놈 달베르 어, 니긴 달중에 솔롱고스 마시구이 비인더 울란바타라스 조르간질 라무랄스 다랑야와 오토 돌론질 볼츠베가 디게더쿨렌지 에클레스 노고 가르츠베가 존이 오릴날저 노고 가신 저 테렉 우구마르베 제로 호이르 조리 트테 이르스 디게더 비 다랑 암드라쿠이 노헤블레스 베가 오르츠마라 이게 저 양인 저좀 자르딱 테르니 사나 비시 인더 호이드 질링 토르시 인더 수밍 도토로 언론 개갱노드 배가 봐서 언론 쪽겨고 치벤 되게 언론 센 놈노드 배가 되게 더놈 담졸라 카톨릭 사나 유에 보토 유에 인더 오이고치 볼른 티모치라스 인욱 마시 타르치 배가 hun. n 부대지. 해블레 끝배가. non h 부대지배. non 문샤구이 안드라 차뜨고. 되게다 마가뜨고이 니구루 나다다 한갈듯해이 유롤톤치 야구이 닝놈 배보 부구 유롤톤치 오이고치 배보 벤 미드츠 배가 Timoteras già lo naso it hugdut no municipal masise. 되게 나다드 in the 잘루초 볼롭스링 볼롭스링 사나가로 in 암드라치베가 되게 the 놈 헤르그테 얄랑고야 수밍 홀볼로그테 놈 가르슨 놈노트 in the orochalagach bebor sen get potos together be dahin hilt bega no munisibol book iredui net ben together no unshare get hilt together mini achilling urund bi hidden oturumun mini achilling hadak der bichisun u bega 야마르 욱 비치 욱 비치슨 Llamar u pichi, u pichisumbe. 아속 위변 아속 지 진이 어링호 세티겔링 에젠 문호 인게치 비치선 비바스 어링호 아소친 나트로 이르트 후구두두바스 은사긴 돌, 빛이선. 지 어링어 세트겔링, 세트겔링 어링어, 어, 어링어 세트겔링 에제 문어. 아, 후뚜, 니 울게르, 비예리 마르베. 모토로, 여기는 베리슨, Pero te amdrakta zoko fuchikui ergte humbes. Тэр эргэтэ хүний гэрийн өмнө том хат байс, том хат. Тэр хат бай хат байг учраас орог гараг зоог хэчүү, зоог сат байна. Нэг өдөр 주둔 дээр гарсан тэнгэр бурхан хайр хүмүн гэр өмнө гэр өмнө байдахад өтөр бүр түлэгэрэ тэр үеэс хүсэлтэй өтөр бүр 르문 베다 하드 우뚜르부르 둘레게레 ter uyes fuselte uttur vur hat to listen naimsar furute naimsar to르시 naimsar 웅그릇은 together 어침 우리모 주든데 저거 소닝 벌스 소닝 보토째가 저거 군이 끝에 벌진 되게 테르 핫 현재선 되게 닉 센티메트치 훑뚫고 있어 신줄고 누우고 있어 together ter uyes oylasın. ter şun 탱게를 보러한 악행이 수던 데를 갈았어. 하이로 후민 야간 군이 그때 뵀네 비 나임사르 토르시 툴렉했스닉센치미드치 흩들구이 누구 있어 비 참프 하트 신줄레레 누게레 비실승구입니다. 자, 어떠? 지 토일음은 지우링어 누르 가라치. 대개테름은 노이름은 족소스. 테르 우르스트 솔리슨 두루스 개할때 베스. 헬베르 테르 야갓 테르 톨데르 가르슨 테르 훈 우부치테 에르그테 훈 비시 인더 볼치테 후무스 볼슨 테르 Тэгээд маш сайн амслагч байна. Маш цэвэр сэтгэл. Бас сайн сайн үндэс. Тэнгэр бурханы төвлөгөө. Хат газар солик биш. Түүний сэтгэл солик юм байсан. Тэр тэр хат нуусан otirás bis. Pero Hadi, tú lees en otirás. Otitorogos, ilu, onodoro, sen, hun person. 비드나르트 우뚜르부르 숨도 이르치 배가 자리모모스 돌로노 군니고따 인데 이르치 배가 자리문 군이 끝에 자림은 나다 쪽 이뜨게 사듯해. 자, 언어도인 인 비블 남아 이뜨게래 나트로 이래래 나다도 이 그윤 벤 언론 윤 벤, 개일제가 우는 벤 어또 비드낫 아밀 스니 바이링 우뚜루 탑딱 웅구르츠 베가 군이 그때 베슨 샤브나르노트 이세 티세 부구도 인더 사카슨 인 샤브 Тэр сав нарнууд одоо бидэнд дамжуулж өгдөг тэр аялдаар байна. Юу харьсан бэ? Юу үжилсэн бэ? үхэр хамаагүй хүчтэй авсан тэр зорилт ханаас гарсан бэ? Тэр хүн амьсан Есүс Христ орцасан. 누데로 세뜨겔레로 남의 어짜구이 하라구이 우째구이 이뜨게 그칭 유롤테에 겠지스 하라구이 이뜨게 베볼 마시생 겠지스 이니 담졸주 빛이 봐서 담졸죽은 하나를 자라갈 때, 바야스 바야락이 때, 맛이 쪼르긋, 쪼리긋해, 암드라 후세츠 배가. 되게 다, 다긴 보차야 앞지, 다우리모 세티겔링, 에젠 문호. 다우리모 세티겔링, 에젠 배고탱게를 보르한 올짜츠 볼라. 바야라.